Ker en morz eus a genit. Trugare, mon opa oes prena an ing an ur machadore. Pe men e dit Oa ke ker, pem zeg lua a triugen. Un distol meus bet. Pe sorpriz gine ke dit de gomans Nan teg lua a triugen. Te oa an tu de varata. rata. Eze ober guap, re din prena pointen o bram. Ker en morz eus a genit. Trugare, mon opa oes prena an ing an ur pegemen e kouste dit? Oa ket ker, pem a tri ugen, un distol meus bet. Pe sorpriz genneg dit da gomans? Nan teglur a tri ugen. Te war an tu de varata. Eze ober goap, redin prena a poenten ou bramant.